Alice Leiziagezar, ongi etorri, egunon. Egunon. Ekologisten izenian Frantziako presiengoko bozetan presentatzen den Janik Jadoren eh, sustengu kampaina taldean zira, e, Ipar Euskal Herrian, lehen galdera hau da, zendako ezkerreko primarioeri e, eh, uko egindu? Lehenik e, egin ginuen primario bat buru ilian. Ara, buru hilian egin hori, guretako uh, importantena zen ekologia ez, baita sekulan kondian hartia eh, beste partiduak ez dute eh, aipatzen dute hainitz bainan bakarrik aipatzen, behaz eh, gure lehentasuna zen ekologia eta eh, primario hori ideki dugu nahi zuenari. Eta eh, gure artian egon gira azkenian, eh, bost hautagai izan dira, bestek ez dute uh, interesik erakutsi, behaz berak gabe egin dugu, eta gero gure primarioa egin zen. Ez da, hora, uh, hiru hilaite eh, hauteskundeak aintzin, egiten beste primario bat, jadanik bat egina izan delaik. Zuka ipatzen duzu, herritarek antolatzen duten primarioa egun hauetan. Bai, zentako primario hori, eh, badira hautagai batzu, neok ez daki nok zer proposatzen duen, programarik ez da, nola bozkatzen dugu, Boskatzen dugu, te hori maitetu nola mintzo den, edo te hori gustatzen zat, eh, bon, eh, ez badak programarik, ez duguno programen gainian boskatuko, ez da deus aldatuko mundu untan. Ez kerazatiturik aurkestearekin, eskuina ez alda azkartuko? Bon, soizazie, eh, uste dut eskuina diadanik biziki azkarra dela, ordean, hmm. zendako, mm. behar ba, diadanik eskerak ukandu poderea esker batek eta behar ba ez du egin ahas itzeman zuena. Mm. Beaz, guai, ondoluak hor dira. Erritarek antolatu eskerreko primario horietan erraiten zinin programarik etzela, prezeski, ianik izaduren programako puntu azkarrenak zoin dira? Ordean, uh, sozial mailan, hasteko, uh, bezala, frantzian munduan zehar bezala, miliardun batzuk dute uh, aberastasunaren gehientasuna. Eta hori da kanbiatu behar. Ordean, lehenik, uh, hasteko, ISFA berri zezariko du, taula progresibo batekin, eh, gehi aberatxo eta gehiago pagatuko dute, biztan Eh, bainan ere enpresetan nahi luke eh, lana eta kapitala horrekatu. Ordian, uh, eh, enpresa haundi, haundietan, adibidez uh, bostehun langiletaik goiti, administrazio kontseiluetan, uh, balitaike uh, hiruetaik bat langile litaikena. Eta 2000 pertsonetaik goiti, bietaik bat. Hola, uh, ez dira bat ere berdinak izanen, uh, enpresaren eta langileen interesa hartia izanen da ba, kapitalarena bezain bat. Uh, gero, uh, erreza proposatzen du gazte guzienzat, emez sortzi urte eta egoiti, hola, denek estudioak egiten aldituzte. Uh, eta, bon, beste proposamen uh, Txipi bat idulilukena, baina importanta dena, ura eta argia presio desberdinetan eh, salditzaizke. izke, eh, zenta, lehen metrokuboak eta lehen megawaterak urridik litaizke uh, eh, familia kopuruaren arabera, eta ondokoak gero eta garestiago. Zenta, ez da normala, ura presio berian izan dain, saldaren egiteko edo pisinan mainatzeko. Gero, Klimaren eh, aldeko herritaren hitzarmena izan zen bezala, nahi duke energia aldeko herritaren hitzarmen bat egin. Bainan, horren ondorioak, kundian harlitzazke. Zenta klimarenak, ez ziren, eh, importantenak, ez ziren eh, kundian hartiak izan behaz, debaldetan izan da kasika. Gero, energia berriztagarriak biztan dena nahi ditu bultzatu, zenta nukleara denek badakigu pixka bat lan dela, Baina izi garestia dela, ez pagira guai, konturatu merke pagatu baitugu, eh, baina gure zergek zuten pagatzen, beraz behar dira atxolotoki eh, energia berriztagarriak uh, plantan eman. Baina ez guai hartian eginak izan diren bezala. Zenta guai hartian eh, industrialek zuten deliberatzen zer eta nun egiten zuten, eta hori jadok nahi du uh, uh, jendekin egina izan daina. adibidez hemen ditugun uh, INR edo energia bezalako mugimenduak nahi ditu bultzatu herritarrek jar gai hori eta delibera dezaten zer nahi duten eta nun eta nola nahi duten egin. Hori izigarri importanta da. Eskolegiari doakionez ere aliz leiziak ezahar, LGBA ahatxetearen eh, kontra agertzen ziztela zuen programan eh, hori aintzinatzen duzue. Ordean, uh, bai, beti danik kontra agertu gira, hemen eta beste toki batzutan ere. Eta proiektu inutil eta izigarri kario diren proiektu horiek guziak geldituko ditu. Hmm. Denak. Eh, Atik, treinaren alde izanen da plan handi bat uh, eh, zoinek hobetuko dien ibiltzeko eh, molde guziak bainan eguneroko behar direnak. Aize merkeago uh, litaike uaiko trainbidearen arrainatzea, eta uaiko trainbidea arrainatuz, kasik uh, bestean beste denbora irabaz ginezake uh, eh, uaiko tenoren arabera. Zuen programan ere agertzen duzue, Euskal Herriaren zat kolektibitate berezi baten alde agertzen dela Janik Jado. Bai, Uh, parte hartu ginen uh, uh, hemen uh, eskoldunek izan ziren eztabaidetan uh, kolektibitate berezi baten alde eta hortan segitzen gaitu eta konbentzitua da eskoalegiak behar duela kolektibitate berezi bat. Kolektibitate berri hori nola kualitaike? Ordean, kolektibitate horrek harlezake uh, eskual elkargoaren lekoa baita ere uh, eh, departamentoarena. Bernoa eskaleria bezain handia da, bi parte egin behar litaike, uh, utzi Bernoan uh, ez baita Tira prest eh, elkargo bat entzat, beste molde eh, bat entzat, eta kolektibitate bere zibat eskualegian, baina kolektibitate bere uh, eh, behar luke atseman bere molde bere zia hautetxien hautatzeko. Zenta behar litaike kundian hartu denbora berian alderdi politikoak baita ere lurraldetasunak. Bozkatzeko manera horrek eta lugaldetasunak kondutan hartuko duen horrek, zerrekarriko du, eh, xetasun gehiago emaiten alduzu? Horten, uh, eh, kolektibitatetan alderdien arteko eztabaidek dituzte ideiak aintzina azten. Zenta hautetxiak uh, eh, denak alderdi berekoak badira eta beren artian uh, egoiten badira, ez da sekulan deus pasatuko. Beaz, eztabaidak behar dira alderdi diferenten artean. Hori izigarri importantea da ikusi dugu denetan. Eh? Uh, bestalde, uh, eskolegian, baserriak eskolegiko parte haundiena estaltzen du. Baina, biztanle gutxi izanez, ordezkari gutxi ditu. Eta uh, guk pentsatzen dugu, lujak jendek bezain bat interes dituela, zenta lujik gabe ez da jenderik izanen, eta behaz ordezkatua behar duela izan. Ordean, behar da bien arteko horeka bat atseman. Ianik eh, jadok eh, aintzinatzen dituen puntuetan ere, eh, laborantza mota bat bereziki sustengatzea deliberatzen du? Bai, sustengatzen du lehenik laborantza errikoia. Eh, laborantza errikoia biziki importanta baita, zenta laborantza industrialak baditu bere kalteak eta bere obenak. Eta hor eh, agerida, da, eh, bereziki momentu honetan negu guziz bezala, ze gertatzen den adibidez aten ahaten zendako orain, uh, ahate batek biltzen dielaik eritasun hori, behar dira denak, eh, denak eta, eta inguruan ere ez dakit bat kilometrotan behar dira denak me eh, nungira. Barkatu hitza mostea, bakinituen hainiz gauza horreinu aipatzeko, baina joan zauku gure denbora, alere bururatzeko, nola egingo duzue ekologistek kampaina ipar Euskal Herrian? biltze, ez gira sobera biltzen ahalko, odian eh, ibiliko gira merkatuetan eta jenden, eh, jenden ikustea joanen gira, mintzatzea jendekin. Aliz, leiziak ezar, eskermila. Eskermila zuri.